هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا لقد كان في قصصهم عبرة Ukazivanjima onima je pouka za one koji su razumom obdareni. Kur'an nije izmišljena beseda. On priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene i objašnjava sve. I putokaz je i milost naroda koji vjeruje. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه To su dokazi naši koje dali smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je u istinu, mudar i sveznajući. I mi mu pokloni smo Ishaka i Jakuba. I svakog uputi smo, a Nuha smo još prije uputili. i od potomaka njegovi Davuda i Sulejmana i Ejjuba i Jusufa i Musa i Haruna. Eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine. I Zekerija, i Jahja, i Isa, i Ilijasa. Svi oni su bili dobri. I Ismaila, i Elijasea, i Unusa, i Luta i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali i neke predke njihove i potomke njihove i braću njihovu. Njih smo odabrali i na pravi put im ukazali. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Neka je hvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i salam na njegova miljenika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta idha ši'ta ja'alta al-hazna sahlan, فاجعل يا ربنا حزننا سهلا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير Gospodaru naš, ništa nije lahko ako ga ti ne učiniš lahkim. Samo ti ako hoćeš teškoće činiš lahkim. Učini gospodaru naš, našu brigu lahkom. Podari nam znanje o korisnim stvarima. Daj nam da se okoristimo onim što znamo. Zaista samo ti sve možeš. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu i dobrodošli u seriju kazivanja i pouka o Allahovim poslanicima alaihimu salam. Allah želešanuhu u knjizi mudroj nakon Eudhu billahi mine šeitanir rajim veli Nahnu nekussu alaike ahsenil qasasi bima evhajna ilaike hadhal Qur'ane wa in kunta min qablihi laminal gafilin. Objavujući ti ovaj Kur'an, mi tebi o najljepšim događajima kazujemo, iako prije njega nisi doista ništa znao. Nahnu nakussu alejke nebe'ehum bil haq. Ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. sil kasasa la'allahum jete fekjarun. Zato kazuj događaje da bi oni razmislili. Ovi ajeti ukazuju na važnost kazivanja o događajima i o tome kako je u njima kuranski, božanski, istinski koncept čvrstine poslanika i onih koji će doći poslije njega. Ne bi oni razmišljali i pouku uzeli iz tih kazivanja? Allah Želešanhu nam je u Kur'anu mudrom spomenuo mnoga kazivanja o poslanicima. Neka od tih kazivanja su detaljna, a neka su sažeta. Imenom je spomenuo 25 poslanika. Imena su im spomenuta u više ajeta časni od kojih su i riječi Allaha Đalešanuhu. To su dokazi naši koji dado smo Ibrahimu za narod njegov. Mi više stepene dajemo onima kojima mi hoćemo. Gospodar tvoj je uistinu mudar i sveznajući. I mi mu pokloni iz Haka i Jakuba i svakog uputi smo. A Nuha smo još prije uputili, i od potomaka njegovih Davuda i Sulejmana, i Ejuba, i Jusufa, i Musa, i Haruna, eto, tako mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, i Zekerijaa, i Jahja i Isa, i Ilijasa, svi oni su bili dobri, i Ismaila, i Eliesea, i Junusa i Luta, i svima smo prednost nad svijetom ostalim dali, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ I sve ove vijesti koje ti o pojedinim događajima, o poslanicima kazujemo, zato su da njima srce tvoje učvrstimo. I u ovima došla ti je prava istina i pouka i vjernicima opomena. Dakle, cilj kuranskih kazivanja je da učvrsti srce poslanika i da razdvoji istinu od neistine. Ukazivanjima je ispravka mnogih neistina o historiji ljudi, neistina koje smo naslijedili i koje su ljudi prihvatili. Dolazi Kur'an da popravi te historijske neistine, da uzvisi istinu kao i da opomene vjernike. Tilker rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس Neki od tih poslanika odlikovali smo više nego drugi. S nekima od njih je Allah govorio, a neke je za više stepene izdigao. Isau, sinu Merjeminu, jasne dokaze smo dali i Džibrilom ga podržali. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Da je Allah htio, ne bi se međusobno oni poslije njih ubijali kad su im jasni dokazi već došli. وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ Ali oni su se razišli, neki od njih su vjerovali, a neki su poricali. A da je Allah htio, oni se ne bi međusobno ubijali, ali Allah radi ono što on želi. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسَ عَلَيْكَ I prije tebe smo poslanike slali. O nekima od njih smo ti kazivali, a o nekima ti nismo kazivali. Ove priče koje su kazane u Allahovoj knjizi su ibret, opomena i savjet onima koji razum imaju, kako bi o njima dobro razmislili.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 Kur'an nije izmišljena besjeda. On priznaje da knjige prije njega objavljivane i objašnjava sve i putokaz je i milost naroda koji vjeruje. Poslanici neka je Allahov selam na njih kandili su upute, uzori i vođe. Ulaike alladine hada Allahu fe muqtedih. Njih je Allah uputio Zato slijedi njihov pravi put. Allah Želešanuhu je poslanike konstantno slavu. Od početka stvaranja smjenjivali su se resuli, vjerovjesnici i nebiji poslanici. U hadisima od Allahova resula sallallahu aleyhi ve sellem se kaže kako je broj resula veći od tri stotine, a broj nebija veći od 124.000. Tako bi narodu Benu Israilu svaki put kad bi umro poslanik, bio poslan drugi poslanik. Nije bilo vrijeme bez poslanika. Dešavalo se da u jednom vremenu, jednom narodu, budu poslana dva, tri poslanika. Allah Želešanuhu ih je slao da izbave čovječanstvo. Kad god bi čovječanstvo zastranilo, slati su poslanici da izbave čovječanstvo i usmjere putanju kretanja. Podnijeli su veliki jezijet. Podnijeli su teške patnje na putu daveta, poziva Allahu Đalešanuhu. Uložili su ogroman i strpljivi bili samo zato da bi dostavili poruku tačno onako kako im je to Allah Đalešanuhu naredio. Njihovo postojanje je hak, istina, i njihovo postojanje je potreba čovječanstva. Allah Đalešanuhu nije ostavio ljude bez opomene, kako mu niko ne bi mogao prigovoriti na sudnjem danu i kazati kako opomenut nije bio uvijek je svakom ummetu dolazio an nadir, onaj koji ih je opominjao. Wa in min ummetin illa khala fiha nadir, a nije bilo naroda kome nije došao onaj koji ga je opominjao. Svakom ummetu je dolazio nadir, onaj koji je opominje, kako ne bi mogli Allahu prigovoriti da nisu čuli ili da nisu znali. Ova kazivanja, kazivanja o poslanicima, se odlikuju time da su to stvarna kazivanja o nečemu što se uistinu dogodilo. Nisu to nikakve iluzije, izmišljotine, legende, ona su stvarnost koju je čovječanstvo živjelo u različitim vremenima. Ova kazivanja o poslanicima odlikuju se time da su to kazivanja poučna. Nije to kazivanje radi zabave i dangube, nego su to kazivanja prepuna pouke i dubokih značenja, kako bismo mi koji smo došli poslije njih, išli putem poslanika i ne ponavljali greške na kojima su posrnuli prijašnji narodi. Kada dobro proučimo ova kazivanja, zaključit ćemo kako su ona zapravo osovina historije čovječanstva. Cjelokupna historija čovječanstva se okreće oko poslanika. Naravno da su i vladari i vojskovođe ostavili ogroman utjecaj na cjelokupni ishod ljudske historije, ali pečat, usmjerenje i utjecaj koji su ostavili poslanici na historiju čovječanstva je jači i jasniji od bilo kojeg drugog utjecaja. Nećeš razumjeti historiju čovječanstva bez poznavanja historije Božih poslanika, alaihimu selam. Sve do dana današnjeg, sukobi koji se vode na Dunjaluku su ratovi istine i batila, sukobi sljedbenika sa jedne i neprijatelja poslanika, alaihimu selam, sa druge strane. Također ću ti reći, nećeš moći razumjeti značenje Kur'ana sve dok ne budeš razumio kazivanja o poslanicima, koliko samo ajeta i ajeta govori o poslanicima. Ako ne znaš pozadzinu kazivanja o ajetima, bit će ti skrivena mnoga značenja Kur'ani Kerima. Koliko puta je spomenut Adem a.s. u Kur'anu, a koliko puta Nuh a.s. Koliko puta u Kur'anu je spomenuta priča o Musa'u a.s. i njegovom narodu, o faraonu sa Musaom na više od 70 mjesta, ne 70 ajeta, nego 70 puta, Allah Želešanuhu iznova započinje kazivanje o Musavu, salam, svaki puta toliko i toliko ajeta, deseci ajeta, koliko sura je nazvano imenima poslanika. Onaj ko ne poznaje kazivanje o poslanicima, ne poznaje veliki dio Kur'ana. Mi kazujemo o poslanicima, kako bi se upoznali sa načinom pozivanja poslanika islamu. Mi želimo biti oni koji pozivaju Allahu Đalešanuhu naređivati dobro, a zabranjivati zlo. Ako želimo hoditi ispravnim putem, moramo imati uzor i vođu za kojim ćemo ići najbolji uzor je naš Resul sallallahu alaihi ve sellem لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alaihi A najbolji uzor poslije poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, su Boži poslanici, alaihi wa sallam. Svakako, mi u ashabima i dobrim prijethodnicima Selefu imamo divan uzor – Ali oni dolaze poslije vjerovjesnika i poslanika. Otuda u hadisu stoji Wallahi ma vete jel arda ba'da l'anbija i hajrum min Ebi Bekr. Tako mi Allaha, nije zemljom hodao poslije poslanika bolji od Ebu Bekra. Položaj ashaba, radi Allahu anhum, makoliko bio velik, ne može dostići položaj koji Boži poslanici imaju kod Allaha Đalešanuhu. Kazivanje o Božijim poslanicima su do nas došla putem Kur'ana mudrog i sire životopisa Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, putem knjiga o historiji među kojima su najznačajnije Kasa Sulembija od Ibni Ketira, također u dijelima Taberija, Ibni Ethira, Al-Bidaje, Al-Nihaje i to su ujedno i najznačajnija dijela koja sam koristio u ovim kazivanjima – Od savremenika bih posebno istaknuo doktora Tarika Suvejdana, koji mi se posebno dojmio, osim što sam ja učinio sljedeći. Čitajući ta dijela, zapazio sam kako oni prenose od drugih. Provjerio sam te navode. Nisam uvrstio Israilijate, niti daji slabe hadise. Oslanjao sam se na sahih hadise i na tefsir velikana ove znanosti u komentaru ajeta koji govore o poslanicima. Posebno sam se vraćao na tefsir Ibni Abbas radijallahu anhu, na tefsir Ibni Ketira i Ibni Đerira. To su izvori iz kojih sam crpio informacije u ovoj seriji kazivanja o poslanicima. Zbog značaja ovih kazivanja, koja su davno napisana i neka od njih prevedena na naš jezik, ali zbog činjenice da mi islamsko štivo malo čitamo, nedovoljno razmišljamo i slabo pouku primamo, zbog naše djece koju vidim da vrlo slabo poznaju poslanike, ni na brojati ih ne znaju, a sve na račun koje kakvih serija, dok drugi narodi na mitovima odgajaju djecu, dotle mi, muslimani, jedini legitimni nasljednici Božijih poslanika i njihovog poziva la ilahe illallah, nedovoljno znamo i podučavamo poslanicima. Zbog toga odlučih uz Allahu pomoć sabrati i još jednom ispričati kazivanja o Božijim poslanicima i njihovim narodima drevnim i ponuditi ih na jedan nov, drugačiji način putem islamskih audiokaseta. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da primi moj trud, divan li on pomagač, a Allah je iza svakog nijeta. ukazivanjima ću se držati prvo onoga što je bilo i drugo onoga u čemu je pouka za nas koji danas živimo na ovom svijetu. Da spomenem i nekoliko stvari vezanih za sve Božije poslanike. Dakle, poslanstvo je poklon dar gospodaru. Wallahu jahtesu bi rahmetihi men ješa. Allah milost svoju daje kome on hoće. Poslanstvo se ne stiče nasljedstvom, trudom, i badetom, silom, nego koga Allah odabere. Ako Allah Želešanuhu nije podjelu na fakije prepustio ljudima, nego je on sobom podijelio, kako bi onda podjelu poslanstva prepustio prohtjevima ljudi? Drugo, poslanici su najbolji od najboljih ljudi. Treće što je zajedničko za sve poslanike, poslanici su bili ljudi poput nas. Vjerovanje, njihov iman ih je uzdigao na tako visoke stepene da ređe. Svi poslanici su pozivali ljude jednoj akidi, vjerovanju, putem različitih zakona, šerijata u određenom vremenu u kome su živjeli. Svi poslanici su imali zajednička svojstva, sitk, iskrenost, emanet, povjerljivost, teblik, tačnost u dostavi objave, petanet, oštroumnest, ismet, nepogrešivost, ruđulijet. Svi poslanici su bili isključivo muškog pola. Poslije Muhammeda, sallallahu aleyhi ve sellem, nema objave, niti poslanika, ali ima šerijat, Allahov zakon, imaju bogobojazni učenjaci i nasljeđe prijašnjih naroda i poslanika. Ovaj ciklus skazivanja o Božijim poslanicima obuhvata period od početka stvaranja pa sve do posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Dakle, Zaključno sa kazivanjem o Isau a.s. Kazivanje o Muhammedu a.s. je cijelina za sebe i ovaj puta neće biti predmetom kazivanja. Allah žele šanuhu o kazivanjima, o Božijim poslanicima i njihovim narodima kaže Nahnu nekussu alejke nebe'ehum bil haq Ispričat ćemo ti povijest njihovu onako kako je bilo. Ako doista želimo znati kako je bilo, onda ćemo tu istinu naći u Kur'ani Kerimu. Kedalike ne kusu alejke min emba ima kad sebeq, wa kad atejnake min ladunna zikra. I tako, eto, kazujemo ti neke vijesti onima koji su bili i nestali i objavljujemo ti od sebe Kur'an. počnimo sa pričom od samog početka. Počnimo sa onim što je bilo prije poslanika i prije nebesa. Počnimo sa početkom. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah je stvoritelj svega i on upravlja svim. khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa ala al-'arsh.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 On je s vama gdje god bili i sve što radite Allah vidi. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء On je u šest vremenskih razdoblja nebesa i zemlju stvorio i njegovo prijestolje je na vodi bilo. Subhane, neka je hvaljen Allah. Imam Ahmed, rahimahullah, prenosi da je Ebu Ruzein, Rekit ibn Amir el-Uqajli, rekao, Allahov poslaniče, gdje je bio naš gospodar prije nego je stvorio nebesa i zemlju? Poslanik mu reče, kjane fi ama, u praznini, ničemu je bio i tami. Iznad njega praznina i ispod njega praznina. Thumme haleqa aršehu alel ma, zatim stvori prijestu arš na vodi. I ovo je početak stvaranja. U drugom hadisu kojeg bilježi Imam Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija i drugi, od Ubade ibn Samita radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Inne evvela ma khalaqa Allahu l'kalem, thumma kale lehu uktub, fajara fi tilke saati bima huwa kainun ila jeumil qiyame. Zaista prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Zatim mu Allah reče, piši, U tom momentu bi zapisano sve ono što će se dogoditi do sudnjeg dana. To je Allahovo znanje koje je zapisa pero njegovom naredbom svega onoga što će se desiti do dana sudnjeg. U hadisu kojeg bilježi ima muslim i koji je mišljenje većine uleme po ovom pitanju, pitanju dakle šta je prvo stvoreno, se kaže Anabdillah ibn Amr ibn As radijallahu anhuma kal' Sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam je kul Abdullah ibn Amr ibn As radijallahu anhu kaže Čuo sam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da je rekao كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء Zapisao je Allah Želešanuhu sudbine stvorenja prije nego je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina, a njegov prijesto je na vodi bio. Dakle, prvo arš na vodi, a potom kalem pero, pa tek onda postaše nebesa i zemlja. Kad se kaže prvo što je stvorio je pero, to znači prvo što je od stvorenja mahlukata stvorio. Buhari bilježi od Imran ibn Husayna. Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam je došla delegacija iz Jemena pa mu rekoše Džinake li ne tefekah fid din, vali nes eleke an evvali hadal emr. Došli smo da naučimo o vjeri i da te pitamo o početku stvaranja. Poslanik im reče Kan Allahu alam yakun shay'un qabla bio je Allah i ništa prije njega bilo nije wa kana arshuhu ala al-ma arsh mu je bio na vodi wa kataba fi zikri kull shay'in U levhi mahfuzu je sve napisao Wa halaka sema vati wal ard Potom je stvorio nebesa i zemlje. Dakle, na početku je bio arš na vodi, pa pero kojim je sve napisano, dio u Leme veli kako je odmah poslije pera stvoren levhi mahfuz, a potom su stvoreni nebesa i zemlja i druga stvorenja mahlukati. Po redoslijedu stvaranja ostalih stvorenja u svijetu nebesa i zemlje postoje brojna mišljenja u Leme. Imam Ahmed, imam Muslim, bilježe od Ebu Hurere radijallahu anhu riječi. Uzeo me je za ruku Resulullah sallallahu ve sellem i rekao Halek Allahu turbete jeume sept. Allah je stvorio prašinu u subotu. Wa halek al džibale jeume al ehad. A brda je stvorio u nedjelju. Wa halek al šeđere jeume al ithnein. Drvo je stvorio u ponedjeljak. وخلق المكروه يوم الثلاثاء a je zijet, bolest, patnju je stvorio u utorak وخلق النور يوم الأربعاء svjetlost je stvorio u srijedu وبث دواب يوم الخميس životinje je zemljom razasuo četvrtkom وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة Adema je stvorio u petak poslije ikindije. Posljednje stvorenje stvoreno je čovjek. I vidi se odlika u prednostima koje je Allah dao čovjeku. Nema tu nikakve evolucije, nego stvari su tako stvorene od gospodara svih svjetova. Zadnji stvoren je Adem, otac čovječanstva, u posljednjem sahatu petka između ikindije i akšama. Vrlo je važno poznavati korijene poznavati početke stvari. Često, kad se ne možemo sporazumjeti među sobom, kažemo, čekaj malo, hajmo iz početka. Ovo su precizna pitanja i zato oprez. Nažalost, postoje oni koji lupaju i lažu na Allaha, te bitak, te lahu, te gradacija. To su samo zabune zbunjenih. Ovo je odgovor na ljudska pitanja kako smo stvoreni, ali isto tako da se zna da ćemo biti pitani za dijela mnogo više nego za znanje. Danas Allah Želešanuhu sačuva znanja koje ne prate dijela. مولاي قد نمت عيون وتيقظت Prije nego je Allah stvorio čovjeka, stvori meleke, alaihimussalam. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم Gotovo da se nebesa raspadnu jedna iznad drugih, a meleki veličaju i hvale gospodara svoga i mole oprost za one koji su na zemlji. Allah je zaista taj koji prašta i koji je milostiv. U hadisu od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem se bilježi: "Khuliqatil malaikatu min nur, meleki su stvoreni od svjetla, wa khuliqal jannu min nar, džini od vatre, wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, a ljudi od onoga kako vam je opisano." Nakon meleka su stvoreni džini, Brojni ajeti hadisi o tome govore Allah Želešanuhu kaže وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ A džine od plamene vatre sam stvorio. El Marić su vrhovi vatre, dakle od vrhova plamena. Iblis kaže, Halakteni min nar, stvorio si me od vatre. Allah Želešanuhu kaže, wal džanne halaknahu min qabl, džine sam još ranije stvorio. Iblis je dakle jedan od džina. Da ne bi ko dvojio od koje je vrste Iblis, Allah Želešanuhu kaže illa iblise kane minel džin, svi osim Iblisa koji je jedan od džina bio. Dakle, Iblis nije bio od Meleka. Hasan el Basri kaže Iblis nije nikoliko treptaj oka Melek bio. Nikad Melek bio nije, nego džin. I sam Iblis kaže, halekteni min nar, od vatre si me stvorio, a znamo da su meleki stvoreni od nura svjetla. Ibn Abbas i Ibn Omar kažu, kjanetil džinnu kable Adem bi elfej am fe feseku. Bili su džini na zemlji dvije hiljade godina prije Adema, pa su na njoj nered napravili. وَبَاثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ جُنْدًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَتَرَدُوهُمْ إِلَى جَزَائِرِ الْبُحُورِ Zbog kojeg, dakle zbog tog nereda, im Allah posla vojsku meleka koja ih na ostrva mora protjera. Na zemlji na kojoj mi živimo danas, 2000 godina prije Adema, alaihissalam, su se sukobili džini pa su protjerani i danas centri moći džina su na morima, po otocima okeana. Mnogo hadisa govori da Iblis, Allah ga prokleo, ima svoje carstvo džina i svoj prijesto na moru. Sve je to bilo prije stvaranja Adema, alaihissalam.